все ж я скритна була, з іншими свистунами казилась. Сині сутінки густішають, серпик молодого місяця проблискує у небі над бусками, пісень ніде не чути. Погляди наші звернені на вже освітлені вікна друкарні. Звідти музики чути розмірене металеве погуркування. Там друкують завтрашній номер.